Poswe, Kabanata 17 Isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases, sapagkat siya ay panganay ni Jose. Ibinigay ang Gilead at Bashan kay Makir na ama ni Gilead, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya ay isang mandirigma. Binigyan din ng kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan ni na Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer, at Semida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kanikanilang angkan. Ngunit si Zelophehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya at ang pangalan nila ay Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Lumapit sila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniutos ni Yahweh kay Moises, Nabigyan din kami ng lupain, gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid. Kaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng sampung parte, bukod sa Gilead at Bashan sa kabila ng Hordan. Binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Gilead ay napunta sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa Entapwa. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapwa, ngunit ang bayan ng Tapwa na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Ang hanggan ay nagtuloy sa batis ng Kana, na may bayrito at nagtapos sa dagat Mediterraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng batis kahit na malapit ang mga ito sa mga lunsod ng Manases. Ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng Batis at ang lupain ng Manases ay nasa Hilaga. Ang dagat Mediteranyo ang hangganan nila sa kanluran. Katabi ng lipi ni Manases ang Asher sa dulong Hilaga at ang Isakar sa dakong silangan. Sa loob ng lupain ng Isakar at Asher, ay may mga lunsod pa rin napunta sa lipi ni Manases. Ang mga lunsod ng Beth Sian at Ibliam, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Megiddo at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lunsod kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit, nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Lumapit kay Josue ang mga lipin ni Jose at kanilang sinabi, Bakit di isang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh. Sumagot si Josue, Kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perezeyo at mga Refaita. Tumutol pa ang mga lipi ni Jose. Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga kananeyo sa kapatagan, sapagkat sila'y may mga karwahing bakal gayon din ang mga kananeo sa Bethsean, sa mga nayon sa paligid, at sa kapatagan ng Jezreel. Sumagot muli si Josue, Kayo'y napakarami at makapangyarihan. Hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Mapapasa inyo ang kaburulan. Kahit nakagubatan pa ngayon, lilinisan ninyo at titerhan ang kabuuan niyon Mapapalayas ninyo ang mga Kananeyo kahit na makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal.